Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet. El mudari'u ve alametu. Mudari ve alameti demişiz. Şimdi önce metnimizi okuyalım. Sonra قال المصنف Musannif dedi ki İbn Hişam el-Ensari ve mudari'un ve muzari fiil ve yu'rafu bilem. Lem ile bilinir. Alametlerinden biri ona lemin dahil olmasıdır. وَافْتِتَاحِهِ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ نَأَيْتُ وَافْتِتَاحِهِ ve onun başlaması بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ نَأَيْتُ Nun, elif, ya ve ta harflerinden herhangi biriyle başlaması onun alametlerindendir. Nahu, naqumu, ve akumu ve yakumu ve takumu gibi. Ve yudammu evveluhu onun ilk harfi dammelenir. İn kana madihi onun mazisi olursa rubaiyen rubai fiillerden olursa. Ke yudahricu mazisi dahraca olursa muzaride ilk harfi dammelenir yudahricu gibi. Ve yukrimu ekrame yukrimu gibi. Ve yuftahu fi gayrihi bu iki babın dışında ise ilk harfi fethalanır. كيضرب ويجتمع ويستخرج gibi. ويسكن آخره onun sonu sukunlu olur. Ma'anunin nisveti nunin nisve ile beraber. Kadınlık nunuyla beraber. Nahu yeterabbasne illa en ya'fune gibi. Ve yuftahu fetha olur. Ma'anuni tevkidi teekid nunuyla beraber el mübaşirati mübaşeret eden lafzen ve takdiren. Yani fiile hem lafzen hem de takdiren bitişik olan arasına fasıla girmeyen. Nahu leyumbezenne örneğinde olduğu gibi. Ve yu'rabu i'rab edilir. Fîmâ adâ zâlike bunun dışında kalan yerlerde ise fiili muzari e, mebnidir. Nahu yakumu zeydun ve la tettebi'anni letubulevunne fe imma terayinne ve la yesuddunke örneklerinde olduğu gibi. Şimdi tek tek bu metinde bize söylediklerini açıklayacak. وَلَمَّا فَرَغْتُ Şerhi okuyorum. Ne zaman ki ben boşaldım min zikri alamatil emri emrin alametlerini zikretmekten ve hukmihi ve onun hükmünü ve beyani ve beyanını mehtulife fihi onda ihtilaf edilenlerin beyanını bitirdikten sonra fellestu Bidikril mudari'i. Üçüncü olarak muzarinin zikrini getirdim. Sellethu. Üçüncü olarak getirdim. Bizikril mudari'i. Muzarinin e, zikretmeyi üçüncü sıraya koydum. فَذَكَرْتُ Ben zikrettim. اَنَّ عَلَامَتَهُ Onun alameti en يَسِحَّ Sahih olmasıdır. دُخُولُ lem عَلَيْهِ Lem'in onun üzerine girmesinin sahih olmasıdır. Örnek lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Burada dikkat ederseniz lem yelid, yulet, yekun. Üç tane fiilin başına lem gelmiş. Demek ki herhangi bir fiilin başına lem gelirse bu onun fiili muzari olduğunu gösterir. وَذَكَرْتُ Ve ben zikrettim. ennehu labudde olması gerekir. En yekune labudde yani kaçış yoktur. Mutlaka olması gerekir anlamında. Ennehu labudde en yekune fi evvelihi harfun min hurufin eytu. Mutlaka onun başında ne'eytu yani nun, elif, ya ve ta harflerinden bir harfin bulunması gerekir. Ve hiye nunu o da nundur. Vel elifu eliftir. Vel ya'u ve yadır. Ve ta'u ve ta'dır. Nahu örnek nekumu nekumuda olduğu gibi ve akumu akumu ve yakumu ve takumu dikkat edin dördünün başında da nun elif ya ve ta harfleri var ve tusamma hadihi el bu dört tane harf isimlendirilir. Ahrufel mudara'ati muzari harfleri diye isimlendirilir demiş. Ve innema ancak zekertu ben zikrettim hâzihil ahrufa bu harfleri bisaten ve temhiden hazırlık olması için lil hukmillezî ba'deha kendinden sonra gelecek olan hükme. Basata bir şeyi sermek demek basata. Basatahu bir şey yaymak. İnna Allaha yapsutur rizqa. Allah rızkı dilediğine genişletir diyoruz. Yaymak, genişletmek anlamında. Mehhede ise bir şeyi hazırlamak demek. Mehhede bir şeyi hazırlamak, temhid e, etmek, bir şeyi bir başkasına hazır hale, kolay hale, ulaşılabilir hale getirmek demek. Yani diyor ki ben bu dört tane harfi niye zikrettim? Fiili muzarinin başında bu dört harften biri mutlaka olur. Bunu kendinden sonra gelecek, biraz sonra zikredeceğim hükme hazırlık olması için yaptım. La li'u'arrife biha fi'lel mudari'a. La değil ki li'u'arrife ben tarif edeyim biha onunla el fi'lel mudari'a fiili muzari. Yani fiili muzari sadece bunlarla bilinir. Bunlar olmadığında fiili muzari olmaz. Bu anlamda değil. Yani kastım bu değil. Çünkü bunlar fiili muzarinin alametlerinden değil. Fiili muzarinin alameti nedir? Lem'dir. Lem'in onun başına girmesidir. لِأَنَّ Çünkü biz وَجَدْنَاهَا onu bulduk. tedhulu dahil oluyor fi evvelil fi'lil madi. Fiili mazinin başına da elif, nun, ye, te harflerinin dahil olduğunu gördük. Örnek sen dersen ki ekrem tu zeyden. Kerume'nin başına elif gelmiş ve bu fiili mazidir. Misal Zeyd'e ikram ettim. Teallemtul meselete. Ben meseleyi öğrendim. Halime'nin başına te gelmiş. Tefeale babına girmiş. Misal sen dersen ki nercestu devae. Mesela e, burada nercestu devae. İza cealte kıldığın zaman fihi nercisen. Ondan nergis bitkisini ilacın içerisinde kıldığın zaman nercesu deva'e edersin. Nergis bir bitki ismi. Özel isim olarak da kullanılıyor. Ee, herhangi bir ilaca nergis kattığında, o bitkiyi kattığında nercestu deva edersin. Hani ilaca nergis kattım dersin mesela. Burada farkındaysanız nercese fiilinin başına ne gelmiş? Nun gelmiş. وَيَرْنَأْتُ الشَّيْبَ Mesela ben beyaz e, kılları e, kınaladım dersin. Misal burada ya gelmiş. İza hadabtahu. Sen onu kınaladığın zaman bil yurannai. Yuranna ile. Yuranna nedir Arapçada? Ve huvel hinna'u. O da kınadır. Ee, demiş kınanın maddesi. Yani kendisiyle kına yakılan madde. Ve innemel umdetu. Ancak dayanak öz fi ta'rifil fi'lil mudarihi muzari fiilinin tarifinde duhulu lem aleyhi. Lemin onun üzerine dahil olmasıdır demiş. O zaman muzarin alameti neymiş? Muzarin alameti lemin ona dahil olmasıdır. Muzarat harfleri olan ne'eytu, nun, elif, yata ise muzaraatı onunla tanıyoruz ama muzarinin e, ayrıcı alameti değildir. Çünkü fiili maziye de aynı şekilde dahil olabilir demiş. وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْمُضَارِعِ Ben ne zaman ki muzarinin alametlerini zikretmekten boşaldım, o işi bitirdim. شَرَعْتُ başladım fi zikri hukmihi. Onun hükmünü zikretmeye başladım. فَذَكَرْتُ zikrettim enne lehu hukmeyni. Onun iki hükmü vardır. Hukmen bi'tibari evvelihi başına itibar edilerek verilen hüküm ve hukmen bi'tibari ahirihi sonuna itibar edilerek verilen hüküm. Yani bir başının hükmü vardır, bir de sonunun hükmü vardır. فَأَمَّا حُكْمُهُ بِاعْتِبَارِ اَوَّلِهِ Onun başına itibar edilerek verilen hükme gelince فَإِنَّهُ يُضَمُّ تَارَةً Bazen dammeli olur وَيُفْتَحُ اُخْرَى Bazense fethalı olur. Yani fiili muzari ilk harfinden bahsediyoruz, başından bahsediyoruz. Bazen dammeli olur, bazen fethalı olur. Nerede dammeli olur? فَيُضَمُّ Dammeli olur. اِنْ كَانَ الْمَاضِ Mazi olduğu zaman, mazi hali erba'ate ahrufin dört harf olduğu zaman sevaen ister kânet kulluha usulen hepsi usul olsun sevaun kânet kulluha usulen ister hepsi usul olsun nahu dahraca yudahricu rubai mücerred gibi yani dört harfi de usul harflerden olsun ziyade olmasın onda ev kâne ba'duha aslen ve ba'duha zaiden bazısı asli bazısı ise zaid olsun ne gibi ekreme yukrimu e gibi فَاِنَّ الْهَمْزَةَ Çünkü hemze fihi zaidetun. Onda zaittir. لِأَنَّ أَصْلَهُ كَرُمًا Çünkü onun aslı, ekremenin aslı kerumedir demiş. Demek ki fiili muzarinin birinci harfi, girişi ya dammelidir ya fethalidir. Nerede dammelidir? Mazisi dört harfli olanların hepsinde muzarinin ilk harfi dammelidir. İster bu mazinin dört harfi usulen olsun, dahraca yudahricu gibi, İster ziyade olmuş olsun, sülasi mezit olsun, ne gibi? Ekreme yukrimu gibi fark etmez. Mazisi dört harfse muzari'nin ilk harfi dammeli gelir. Tamam? وَيُفْتَحُ fethalanır. İmkan el madi mazi olduğu zaman aqalla min el erbaati dört harften az olduğu zaman ise zaten o da üç harftir. Fiil 2 harfli olmaz mazisi. Üç harfli fiillerde ise fethal olur. Ev ekthara minha veya fazla olduğunda. Demek ki mazisi üç harfli olanlar, beş harfli olanlar ve 6 harfli olanlar. Zaten fazlası da yok fiilin. Bunların muzaride ilk harfi nasıl gelir? Fethalı gelir. Fe'ale o dört harfli oluyor gerçi. İnfeale yenfeilu, iştema'a yeştemi'u, istahraca yestahricu gibi mesela demiş. Fel evvel yani az olana örnek daraba yadribu gibi. Zehebe yezhebu gibi. Hepsinde bakın muzaraat harfi ilk harfi fethalıdır. Dehale yedhulu gibi. Ve sani yani dörtten fazla olanlara, beş harfli olanlara, altı harfli olanlara intalaka yentaliku. Ya gene burada fethalı. İstahraca yestahricu. Ya gene aynı şekilde burada fethalı demiş. Ve emmâ hukmuhu onun hükmüne gelince bi'tibari ahirihi sonuna itibar ederekten فَاِنَّهُ تَارَةً يُبْنَ عَلَى السُّكُونِ Bazen sukun üzere mebnidir. وَتَارَةً يُبْنَ عَلَى الْفَتْحِ Bazen fetha üzere mebnidir. وَتَارَةً يُعْرَبُ Bazen de mu'rabdır. Demek ki bu ilk kısmın zaten çok önemli değildi. Onu zaten biz safta tafsilatıyla fiillerin çekiminde gördük. Bizi ilgilendiren kısma geldik. Fiili muzarinin mevlilik ve muğrablik yönünden fiili muzarinin hükmü nedir? Üç hali vardır. Asıl olan nedir? Asıl olan fiili muzari muğraptır. Asıl olan fiili muzari mu Yani başına gelen amiller onun sonunu değiştirir. Yansuru dersin, lem yansur dersin, len yansura dersin. Misal değişir. Bazen fiili muzari sukun üzere mebni olur. Ne zaman? Nunun isme şey- geldiğinde yansur ne, yadgib ne, yakum ne gibi. Bazen de fiili muzari nedir? Fetha üzere mebnidir. Ne zaman sonuna? Nun-i tevkid geldiğinde yansurenne, yaktulenne, yaktubenne gibi sondaki fiili muzarinin harfi fetha olur ve başına ne gelirse gelsin onu değiştirmez. Çünkü o zaman mebni olmuş olur dedi. فَهَذِهِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ Bu üç haldir لِآخِرِهِ onun sonu için. Tabi biz ahir dediğimizde her zaman neyi kastediyoruz abiler? Fiilin son harfinin harekesini kastediyoruz. Değil mi? Sonradan fiile eklenenler değil. Fiilin son harfini kastediyoruz her zaman. Fiilin orijinalinde son harfi hangisi ise nahvin bütün ahkamı onun üzerine bina edilir. Mesela biz yansuran ne dedik ya sonuna nun-i tekit bitirse tekit ifade eden nun fiil fetha üzere mebnidir dediğimizde nunun harekesini mi kastediyoruz, ra'nın harekesini mi kastediyoruz? Ra'nın yani surunun son harfi ra olduğu için biz ra'yı kastediyoruz. Nun bizi ilgilendirmez yani. Tamam? E, ee, yansurune dediğimiz zaman neden bahsediyor? Bir ra'dan bahsediyor. Une, une'nin bizimle bir işi yok yani. Sonradan eklenenin bizimle bir işi yok. كَمَا أَنَّ لِآخِرِ الْمَاضِ Nasıl ki mazinin sonu içinde felase halatin üç hal olduğu gibi bunun içinde aynı şekilde üç hal vardır. وَلِآخِرِ الْاَمْرِ ثَلَاسَ halatin Ve emrin de sonu için, fiil, emir fiilinin sonu için de üç hal var. Emrin üç hali neydi? Sukun üzere mebni, illet harfinin hasfi üzere mebni, nunun hasfi üzere mebni. Doğru mu? Mazinin üç hali neydi? Fetha üzere mebni, damme üzere mebni, sukun üzere mebni. Fiili muzarinin su, e, mu'rab, sukun üzere mebni, bir de fetha üzere mebni. Her birinin üç tane hali var. Tamam? Şimdi bunları tek tek bize anlatacak. Emma bina'uhu ala sukuni. Sukun üzere mebni olmasına gelince. Femeşrutun şart koşulmuştur. Bi en yattasile bitişmesi bihi onunla nunul inasi nisvet yani kadınlık nununun ona birleşmesi. Nahu en nisvetu kadınlar yakumne dediğimiz zaman yakumne <clears throat> bunu ne diyoruz buna? Fiili muzaridir. Cem'i müennes Cem-i müennes gayiptir. Doğru mu? Cem-i müennes gayip. Bu cem-i müennes gayip olan bütün fiiller o sonuna bitişen nun fiili muzari ne yapar? Sukun üzere mebni yapar demişiz. Yansurne, yektubne, yaktulne, yestahricne mesela yenfa'ilne hiç fark etmez. Bu bitişti mi? Fiili muzari hangi baptan olursa olsun sukun üzere meblidir. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Fe'lun mudari'un mebniyun ala sukuni li ittisalihi bi nunil inas veya bi nunin nisve. Tamam? Vel validatu yurdi'ne. Bu fiilimizin aslı nedir normalde? Erda'a yurdi'udur. Doğru mu? Yurdi'u, yurdi'an, yurdi'une, turdi'u, turdi'ani, yurdi'ne. Burada bizi ilgilendiren hangisi? Ayn. Çünkü fiilin son harfi ayn ve aynda dikkat ederseniz sukun üzere mebni olmuştur. Tamam? وَالْمُتَلَقَّاتُ يَتَرَبَّسْنَ Terabbese yeterabbesu. Son harfi ne abi? Sad. Doğru mu? Yeterabbes. Sat tekrardan şey olmuş. Sukun üzere mebni olmuş. Ve minhu ondandır illa en yafuna. İlla en yafuna da hakeza bu baptandır demiş. Yani sukun üzere mebni olan fiili muzaridir e, demiş. Evet. Şimdi burayı okumadan önce bakalım şurada hemen şuradan şey yapalım. وَمِنْهُ demiş illa en ya'funa. Yani nereyi şey yapacağız? Bismillah. Şimdi bakın, burada illa eyyafune demiştir ya şurada. İlla eyyafune. Şimdi normalde <clears throat> bu bunu özellikle niye söyledi? Çoğu insan bunu karıştırdığı için ekstra bunu buraya eklemiş oldu. Sebebini şimdi anlatacağız niye. Bu fiilimizin aslı nedir? Ya'fune fiilimizin aslı. Afa ya'fu. Hangi babdan? Gaza yagzu babından. Yani sonu nakıs olan e, şeylerden, fiillerden. Şimdi normalde bu neye benziyor daha ziyade? Cemi müzeker gaybe benziyor. Doğru mu? Ya'fune cemi müzeker gaybe, yahzune'ye benziyor aynı şekilde. Fakat burada normalde bir ilim talebesinin en çok dikkat etmesi gereken mesele ne şu? Bu en en e nedir bu? En e mastariyedir. En mastariye fiili muzarinin başına geldiğinde ne yapar? Onu nasip eder. Doğru mu? Şayet bu cemi müzekker gayr olmuş olsaydı neyin düşmesi gerekirdi buradan? Nun'un düşmesi gerekirdi. Çünkü fiili muzari ef'ale hamse olduğu zaman o da neydi? Yef'alani, yef'alune, tef'alani, tef'aline, bir de tef'alune. Yani bu beş tane baptan birine girdiği zaman bu kalıplara meczum olduğunda Veyahut da mansup olduğunda yani onu cez, cezmedecek bir edat veya nasip edecek bir edat geldiğinde sonundaki nun onun mansup olduğunu veya mezzum olduğunu göstermek için düşer alamet olarak. Bu düşmediğine göre demek ki bu ne değildir? Demek ki bu cem-i müzekker gayip değildir. Cem-i müzekker gayip olsa buradan anlayacağız meseleyi. O zaman bu ne olabilir? Yani ona bakacağız bu sefer. Bu cem-i müennes gayiptir. Ya'fu ne? Ya'fu o şey ya'fu ne? Bu budur. En de başına gelse, ne de başına gelirse gelsin bu sonundaki nun-i nisveyi hiçbir şey düşüremez. Nun-i nisve her zaman kendi yerinde kalır, kendi yerinden gitmez. İster cevazip gelsin, ister nevasip gelsin. Onun için dedi ki İbn-i Hişam, وَمِنْهُ Bu baptandır. Yani e, sonuna nun-i inas bitiştiğinden dolayı sukun üzere mebni olan fiili muzari babındandır. En ya'fune dedi. Demek ki birçok insan bunu tam şey yapamadığı için İbn Hişam özellikle bunu bize izah etme gereği duydu. Şimdi okuyalım onun metnini. O ne demiş bakalım. لِأَنَّ الْوَاوَ Çünkü vav asliyetun. Asli vav'dır. Yani hani yef'alûne'nin, ya'fûne'nin sonuna gelen cemiye işaret eden vav ve nun değildir bu. Bu afa ya'fu, afa ve ya'fu sonundaki orijinal vav'dır demiş. Ve hiye vavu afa ya'fu. O afa ya'fu'nun vav'ıdır. Vel fi'lu fi'il mebniyun ala sukuni. Sukun üzere mebnidir. Niye? Li ittisalihi bin nuni. Nun üzere, nun ona bitiştiğinden dolayı. Ve nunu, nun fa'ilun mudmar. Gizli olan faildir. Aidun döner alel mutallakati mutallakat kelimesine döner. Yani Arapça e, ayet-i kerimenin en başında zikredilen boşanmış kadınlar. Yani onların affetmesi müstesna. Şimdi bu ayet-i kerime neyi anlatıyor abiler? Yani e, bu ayet-i kerimede boşanmış kadınların ahkamı anlatılıyor. Tamam Bakara suresinde. İşte Allah diyor boşanmış olan kadınlar e, üç hayız müddeti şey beklerler, iddet beklerler. Onun bunu gizlemeleri caiz değildir vesaire böyle devam ediyor. Sonra Allah diyor ki ve in tallaktumuhunne şayet onları boşarsanız min qabli en temessuhunne onlara dokunmadan yani onlarla beraber olmadan ve kad faradtum lehunne faridaten ve onların mehrini de belirlemişseniz. Yani adam kadınla nikah kıymış, mehri belirlemiş ama duhul olmadan, gerdeğe girmeden ayrılmışlar. Adam kızmış, boşamış kadını. Güzel. Mehri de belirlemişseniz فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ belirlemiş olduğunuz miktarın yarısını verin diyor Allah Azze ve Celle. Hani o kadının gönlünü hoş etmek için onun yarısını verin. Mesela 100 gram altınsa 50 gramını verin ondan sonra bırakın kadını. Allah diyor ki fakat illa ya'fune ev ya'fu'ellezî biyedihi ukdetun nikah. Ama o kadınların affetmesi veya nikahın akdini elinde bulunduran velinin affetmesi müstesna. Yani diyelim kadın dedi ki ben hiçbir şey istemiyorum. Zaten boşandık yani hani bir evlilik de oluşmadı aramızda bu durum. Şimdi zaten burada hani manaya baktığımız zaman kimden bahsediyor? Kadınlardan bahsediyor. İlla en yafuna. Onun için burada en uygun olan neyin kullanılmasıdır? Cem'i müennesin e, kullanılmasıdır. وَوَزْنُهُ يَفْعُلْنَ Onun vezni de يَفْعُلْنَ'dir. وَلَيْسَ هَذَا كَيَعْفُونَ Bu ya'fune gibi değildir fi kavlike er-ricalu ya'fune. Adamlar affediyorlar. Sözünde olan gibi değildir. Çünkü bu yef'alune kalıbıdır. Doğru mu? Yef'ûne, yef'alûne kalıbıdır. لِأَنَّ تِلْكَ الْوَوْ Çünkü ya'fûne'deki vav damirun zamirdir li cemaatil muzekkerine. Erkekler topluluğu için olan zamirdir. Kel vavi fi kavlike yakumune. Senin yakumune sözündeki vav gibidir aynı. Yef'alune'deki e, yansurune'deki vav gibidir. Erkek topluluğuna işaret etmek için. Ve vavul fi'li fiilin vavu huzifet, hasfedilmiştir. Ve nunu nun alametur raf'i. Merfuluk alametidir. Fiili muzari ef'ali hamsi olduğunda ve merfu olduğunda raf alameti neydi? Yansuruna fi'lu mudari'un merfu'un li tecerrudihi minen nevasibi sebep li e, ve alametu raf'ihi thubutun nun. Nunun subutudur. Li'ennehu min ef'alil hamse diyoruz. Ve veznuhu yef'une. Onun vezni de ve yef'unedir. Ve hâzâ yuqalu Eğer böyle olmuş olsaydı denilirdi ki illa en ya'fû. Yani sonundaki nun düşürülürdür bihasfi nunihi nunun hasfiyle kema taqulu illa en yakumu da söylemiş olduğu gibi ve seyati şerhu zalika kullihi bunların hepsinin şerhi ileriki bir zamanda gelecek diyor İbn Hişam. Bu anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Burada neyi anlattı bize? Yani ya, ya, buradaki ya'fune ile ya'fune arasında fark var. Bu ya'fune vavun sukunuyla. O ise ya'fûne vavun sakin haliyledir diye. Biri cem'i müennesi gayb, gayb müennes kadınlar topluluğu. Biri de cem'i müzekkeri gayb, erkekler gayb olan erkekler topluluğudur dedi. Delili nereden getirdi? İki delilimiz oldu. Biri başında en var. En cem'i müzekkeri gaybın nununu düşürür ama cem'i müennesi gaybın nununu hiçbir şey düşüremez diye. İkincisi ise ayet kadınlar topluluğundan bahsediyor. وَالْمُتَلَّقَاتُ neden bahsediyor. Bu oraya dönüyor. Kadınların affetmesi müstesnadır e, dedi. Muzari'nin sukun üzerine mebni olmasını anladık. Doğru mu Enes abi? Anladık mı? Tamam. وَاَمَّا بِنَاهُ عَلَى الْفَتْحِ Onun fetha üzere mebni olmasına gelince فَمَشْرُوتٌ Şart koşulmuştur. بِاَنْ تُبَاشِرَهُ Ona mübaşeret etmesi. Mübaşeret yani direkt bitişik olması. Araya hiçbir aranın ve fasılanın girmemesi. Canlı yayına ne diyorlar Araplar? E, mübaşir diyorlar. Yani hani canlı e, anlamında hiçbir ara yok, direkt anlamında. فَمَشْرُوتٌ şart koşulmuştur. بِاَنْ تُبَاشِرَهُ ona mübaşeret etmesi nunu tevkidi, teekid nununun lafzen ve takdiren. Hem lafız olarak hem de takdiri olaraktan ona mübaşeret etmesi gerekir. Nun-i tekit nedir abiler? Nun-i tekit. Fiili muzarinin sonuna bitişen ve fiili muzariye kesinlik ve tekit anlamı katan harftir. yensurenne, yadribenne, yaktulenne gibi, yef'alenne gibi. Bunun fiili muzariye bitiştiği zaman fiili muzariyenin üzerinde ne etki yapar? İki etki yapar. Birincisi anlamını değiştirir, kesinlik anlamı kadar. İkincisi fiili muzariyenin son harfinin harekesini fetha yapar ve o fiili muzariyi fetha üzerine mebni yapar. Başına ne gelirse gelsin, istersen lem getir, lem yansuran ne dersin. Len getir, len yensuran ne dersin? Yani sonunu hiçbir şey değiştiremez ondan sonra. Fetha üzere mebni e, olmuş olur. Yalnız şart burada ne? Fiilin son harfi olan, mesela yansurunun son harfi olan ra ile nune i tevkid yan yana geldiğinde aralarını ne lafızda ne de takdirde hiçbir şeyin ayrılmaması lazım. Yani direkt birbirlerine mübaşeret etmeler lazım. Şayet nune i tevkid ile fiilin son harfi olan ra veya yef'aluda lam, yektubuda be bunların arasına lafzen görüntüde veyahut da takdiren biraz sonra anlatacağız nasıl olduğunu bir fasıla girerse fiil mu'rab olur, mebni olmaktan çıkar. Yani başına gelen şeyler, başına gelen amiller, etkenler, cezmediciler, nasbediciler onun sonunu otomatikmen değiştirirler. Anlaşılıyor? Tamam. وَاحْتَرَسْتُ Ben sakındım. بِذِكْرِ الْمُبَاشَرَةِ Mübaşeret kelimesini zikretmekle min nahvi kavlihi Allah'ın şu sözünde olan e, gibi şeylerden sakındım. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi şuraya şöyle buradan bakalım sizinle beraber. Hı. Şimdi iki tane örnek vermiş bize. Biri la leyunbezenne, biri de ve la tettebi'ani. bir tanesi la letublevunne şu. Bir tanesi de feimma tarayinne. Aha. Şimdi biz ne dedik abiler? Biz dedik ki bakın fiilin son harfiyle nun-i tevkid bitişecek. Bu fiilimizin aslı ne? Levun bezenne. Ne beze? Yen buzu. Doğru mu? Son harfi ne bu fiilimizin? Ve, pertek z. nun-i tevkid gelmiş, şeddeli nun gelmiş. Z ile nun arasında hiçbir şey var mı? Yok. Normalde bunun orijinal neydi? Bedu idi. Sonu dammeliydi. Arada hiçbir şey olmayınca nun tevkid bitişince fiil muzarinin sonu ne olur? Fetha üzere mebni oldu. Nasıl irab edeceğiz bunu? Fi'lun. Mudari'un mebniyun alel fethi. لِاِتِّسَالِهِ بِنُونِ تَوْكِدِ diyeceksin. Lem getir bunun başına, lem yumbezenne diyeceksin. Len getir, lem yumbezenne diyeceksin. Sonu hiçbir şekilde değişmeyecek. Fetha üzere mebni olacak. Güzel. Şimdi bu örneğe bakın. Şartımız neydi fakat? Nun-i tevkid mübaşeret edecek. Yani aralarına hiçbir şey girmeyecek. La tettebi'anni. La tettebi'anni'nin orijinali nedir? İttebe'a yettebi'u. Fiilimizin son harfi ne? Ayn. Fiilimizin son harfi ayn. Ve la tettebi'anni. Şimdi bu normalde tesniye. Kime hitap ediyor Allah burada? Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a hitap ediyor. Onlar bir dua ediyorlar. Allah da diyor ben sizin işte Firavun'a beddua ediyorlar. Tam duanızı kabul ettim. قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا Duanız kabul olundu. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sakın bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın diyor Allah. Şimdi <clears throat> tesniye olduğu zaman fiili muzari efali hamsedendir. Başına la nahiye geldiğinde onu mezzum eder. Doğru mu? O zaman bu nunu saymayın yani o şeddeli nunu saymayın. Tettebi'ani. İtteba'a, yettebi'u, tettebi'u, tettebi'ani. İki kişi tabi oluyorlar. Başına lam getirin, siz ikiniz tabi olmayın deyin. وَلَا تَتَّبِعَا diyorsunuz. Nereye gitti nun? Fiili muzari'nin meczum olduğunu göstermek için nunu ne yaptık? Nunu düşürdük. Sonra Allah istedi, ne kaldı geriye? وَلَا تَتَّبِعَا kaldı. Allah istedi ki bu fiili tekit etsin. Allah istedi ki bu fiili tekit etsin. Yani Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a kesin bir dille sakın ha onlara tabi olmayın desin. Sonuna nun-i tevkid getirdi. Fiilimizin son harfi neydi? Ayn. Nun-i tevkidle ayn arasına ne girdi? Elif girdi. Ne elifi girdi? Tesniye elifi girdi. Peki bu şimdi muğrab midir, mebni midir? Muğrabdır. Ne diyeceğiz? La tettebi'anni fi'lun mudari'un meczumun ve alametu cezmihi hasfun nun. Liyennehu min ef'alil khamsa. Nun, nun-i tevkid la mahalle lehu minel i'rab diyeceğiz. Tamam? Yani bunu muğrab olaraktan kabul edeceğiz. Sebep ne? nun ile bu fiil-i muzari'nin arasına elifin girmesi. Hakeza letublevunne. Şimdi burada gözle görüyoruz. Giden şey gözümüzün önünde göze görüyoruz. Letublevun neden olmuş peki? Kim söylemek ister? Letublevun neden olmuş? Aslı beleven, yeblevu, yeblevu, yeblevan, yeblevun, yeblevune. Ee, ondan sonra nun tekil yatınca leyublevunen. E, Tel bak. Bu cem müzeker muhatap öğretmenle olmuş. Tamam. Daha sonra üç tane yan geldiğinde birinci yani Cem e, Merkuz Rahmet olanla nasıl olmuş iki tane. Orada dur bak şimdi. Aslı neydi bunun? Tansurune. Tamam. Binayı meçhule çevirin. Tunsarune. O zaman bunun aslı ne? Tublevune. İki tane vav var. Doğru mu? Tublevune. İmtihana uğrayacaksınız. Siz erkekler topluluğu. Şimdi bunun sonuna nune tevkit getirdik. Tub nenne oldu. Tub nenne. Üç tane nun yan yana olur mu? Tevallil emsal olduğu olmaz. Ne yapacağız mecbur? Bir tane nunu düşüreceğiz. Hangi nunu düşüreceğiz? Şimdi ya nune tevkidi düşüreceğiz ya fiilin nununu düşüreceğiz. Doğru mu Talha Bey? E, fiilin nune tevkidi düşürsek zaten anlamı kalmıyor. Yani orada tekit, amacımız tekit etmek ve bunun yolu yok. Mecbur neyi düşüreceğiz? Mecbur fiilin kendini nununu düşürdük. Düşürdük ne kaldı geriye? Tublevunne kaldı geriye. Doğru mu? Ne oldu bu sefer? İki tane sakin yan yana geldi. Şeddeli olan nun, bir iki tane nundan müteşekkil. İdgam var burada. Bir sakin bir hareketli nun. Doğru mu? Fiili muzarinin sonundaki sakin olan vav, cem'e derret eden vav. Bir de e, şeyin nunu. Nune tevkidin başındaki nunun sukunu. İki sakin Arapçada yan yana gelir mi? Gelmez. Ne yaptık bu sefer? İllet şeyini düşürdük. İllet harfini düşürdük. Çünkü cemi vav'u mu düşmeye daha layık? İllet harfi mi düşmeye daha layık diye düşünsek, illet, illetli harf zaten zayıftır. Yani nerede vursan kafasına yere, yere düşer. Onu da düşürdük geriye. Ayrıyeten onu düşürdüğümüz zaman düşenin vav olduğunu gösterecek orada bir damme de var. Yani bir sıkıntımız da yok orada. Ne kaldı geriye? لَتُبْلَوُنَّ kaldı. Görüntüde bu vav ile nun arasında hiçbir şey yok görüntüde. E niye peki biz لَتُبْلَوَنَّ demiyoruz madem öyle? Biz diyoruz her ne kadar görüntüde olmasa da biz elal kaidelerini bildiğimizden e, ötürü burada düşen bir tane ne var? Burada düşen bir tane vav var. Yani fiilin son harfiyle nun-i tevkid arasında gözle görülmeyen bir tane vav var. Ondan dolayı da bu muhraptır, mebni değildir. Nasıl ilap edeceğiz bunu o zaman? Fe'lun, mudari'un, merfu'un, litecerrudihi minel nevasibi vel cevazimi ve alametu raf'ihi fe'lun mudari'un فعل مضارع فعل karıştı hepsi. Fe'lü mudari'un merfu'un ve alametu raf'ihi Raf alameti ne bunun? Subutun nun diyeceğiz. Tamam Subutun nun. Nerede peki nun? Diyeceğiz subutunun tevalil emsalden ötürü nunu düşürdük diyeceğiz. Üç tane nun yan yana geldiğinden dolayı görünmüyor ama subutunu bunu şey. Bunu biz ne kabul etmeyeceğiz? Bunu biz mebni kabul etmeyeceğiz. Bu muhrab olan bir fiildir. Bunun da irabta mahalli yoktur. Tarayi ne de aynısı. Yani bunun aslı ne? Tarayi ne? Aynı şekilde. Daha aslı ra'aya yar'ayu ter'ayne. Aslı bunun el alaba uğradı, uğradı, uğradı. En sonunda terayinle kaldı. Fakat burada da aynı şekilde bu ya ile nunun arasında bir tane ne düşmüş? Bu ya ile nunun arasında ya düşmüş. Yani fiilin kendisine ait olan ya düşmüş. Bu sebepten ötürü de bunu muğrak olaraktan kabul ediyoruz. Anlaşıldı örneklerimiz. Burada ne oldu? Anlaşılmayan bir şey var mı? Tamam. Okuyalım şimdi. Devam edelim. Hmm. فَاِنَّ الْأَلِفَ فِي الْأَوَّلِ Birincisinde elif. وَالْوَاوَ فِي الثَّانِ İkincide vav. وَالْيَاءَ فِي الثَّالِسِ Üçüncüde ya. Fasiletun Ayrıcıdır. بَيْنَ الْفِعْلِ وَالنُّونِ Nun ile fiilin arasını. Yani fiilden kastımız fiilin son harfi. فَهُوَ مُعْرَبٌ O mu'rabtır. لَا مَبْنِيٌ Mebni değildir. Mu'rabtır. Mebni değildir. وَكَذَٰلِكَ Aynı şekilde لَوْ كَانَ الْفَاسِلُ Fasıl olursa beynehuma o ikisinin arasında mukaddaran takdir edilir olursa كَانَ الْفِعْلُ اَيْدًا مُعْرَبًا Aynı şekilde fiil mu'rab olmuş olur. وَذَٰلِكَ بُكَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetinden seni çevirmesinler. وَلَا تَسْمَعُنَّ ve وَلَا تَسْمَعُنَّ ayetlerinde olduğu gibi. Burada da ne olmuş burada? Burada ne olmuş? Şu iki tane örneği bize verdi. Şimdi zahiren وَلَا يَسُدُّنَّكَ dediğimiz zaman farkındaysanız fiilin son aslı ne bu fiilin? Sadda yasuddu. Dal harfi ile nun harfi arasında hiçbir şey yok e, görüntüde. Yani hiçbir fasıla yok. Birbirlerine mübaşeret etmişler. Orijinal kaidemize göre bunun ne olması lazım? Fetha üzerine mebni olması lazım. Ama farkındaysanız fetha üzerine mebni olmamış. E, daha ziyade dalın hareketi dammeli. Niye bu böyle? sebebi. Çünkü bu fiilimizin aslı ne? Sadda yesuddu yesuddune. Sonuna nun geldi yesuddu nenne oldu. Yesuddu nenne. Üç tanesi yan yana geldi. Üç tane nun. Birinci nunu düşürdük. Yesuddunne oldu. Nun sakin. Vav sakin. Vav'u düşürdük yesuddunne oldu. Görüntüde olmasa da biz orada bir tane vav'un olduğunu biliyoruz. La tesma'unne de öyle. Tesma'une aslı bunun. Doğru mu? Tesma'une. Siz erkekler topluluğu işitiyorsunuz. Tesma'ûnenne oldu. Nun-i tevkid bitişince. Birinci nun düştü. ne kaldı geriye. Nun'un birinci şeddeli, nun'un birincisi sakin. Fiilin sonundaki vav da sakin. Mecbur bir tanesini düşündük. İki sakin yanına geldi birbiri gider. ne kalmış oldu. Evet. Demiş ki: "Gayra enne nun'er raf'i merfuluk nunu huzifet. Hasfedilmiştir. Tahfifen hafifletmek için litevalil emsal. aynı misal olanların, benzer olanların peş peşe gelmesini hafifletmek için. Tevali bir şeyin peş peşe gelmesi demek. Emsal de misaller. Burada kastettiği ne? Üç tane nun yan yana gelmiş. Biri fiilin nunu, yansurune. İki tane de şeddeli nun, yansurunenne. Üçü yan yana gelmiş. Onu düşürdük. E sonra ne kaldı? ثُمَّ الْتَقَى sakinani. Sonra iki sakin yan yana geldi. Asluhu onun aslı kable duhulil cazimi cezmedici edat ona dahil olmadan önce yasuddunenneke idi aslı. Felemme dehalel cazimu ne zaman ki cezmedici girdi ve huve la ennahiye la nahiyedir o da huzifetin nunu nun hasfedildi. Feltaka sakinani iki sakin karşılaştı. O da nedir? El vavu ve nunu. Yani e, ceme derret eden vav ve e, nun-i tevkidin birinci nunu olan sakin nun karşılaştı. فَحُزِفَتِ الْوَاوُ Vav hasfedildi لِاَعْتِلَالِهَا illetli oluşundan ötürü ve vücudu delilin ve bir delilin bulunmasından dolayı yedullu aleyha onun hasfedildiğine delalet eden. Ve huve ne? O da eddammetudur. O da dammedir. Ve kuddirel fi'lu mu'raben fiilden mu'rab olaraktan takdir edildi. Ve in kânetin nunu velev nun olmuş olsa bile mübaşiraten mübaşir direkt ona yapışıyor gibi görünse bile li ahirihi lafzen sonuna lafzen yapışıyor gibi görünse bile li kevniha olmasından dolayı munfasileten ayrı anhu takdiren ama takdiren ondan ayrı olmasından ötürü fiil muhrab olarak kabul edildi. Yani diyor ki her ne kadar nun lafzen ona mübaşeret ediyor gibi görünse de takdiren biz biliyoruz ki yani oluşan işlemin sonucunda arada bazı harfler olduğunu bildiğimizden dolayı onu mebni değil muhrab olarak kabul ediyoruz. وَقَدْ اَشَرْتُ اِلَى ذَٰلِكَ Ben buna işaret ettim. Kullihi hepsine mumeffelen temsil, temsili bir şekilde. Yani misal vererekten demiş. Fetha üzere mebni, sukun üzere mebni. Peki nerede bu mu'rab? فَأَمَّا اِعْرَابُهُ Fiili muzarinin mu'rab olmasına gelince فَف۪ي مَا عَدَى هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ Bu iki yerin dışındaki yerlerde ise fiili muzari nedir? Fiili muzari mu'rabdır. Nahu yakumu zeydun Burada nedir? Buradan merfudur. Raf alameti de zahiri dammedir. Len yakume buradan mansuptur. Nasb alameti de zahiri fethadır çünkü başına onu feth edici, nasb edici bir alamet gelmiştir. وَلَمْ يَقُمْ زَيْدٌ ee, Burada da mezumdur. Çünkü başına onu cezmeden lem edatı gelmiştir demiş. Evet, anlaşılmayan bir şey var mıdır? Anlaşılmayan bir şey. Anlaşılmayan bir şey yok gibi diyorsunuz he? Anlaşılmayan bir şey yok. Sorusu olan yok değil mi? Tamam. Harfi de anlatsak. O zaman ne yapalım? Namazımızı kılalım ondan sonra şeye geçelim. Ondan sonra harfi anlatmaya geçelim inşallah. Sorunuz yoksa burada bırakacağım. Sorusu olan var mı? Yok. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين